chapter 14. Eginata dea en iconiou kata ta auta es el thein autus es synagogain ton judaion, kai la lesai hutos hoste pistiusai judaion te kai helenon polu plethos. Hoide ape thuntes judaioi epe geiran kai ekakosan tas psukas ton ethnon kata ton adelphon. Hikanon men un kronon dia tripsan paresiad zomenoi epi to curio, to marturunti to logo tes caritas autu didonti semea kai terata genestai dia ton keiron auton esciste de to plethos tes poleus, cae hoi men esan sun tois judaeois, hoi de sun tois apostolois, hos de egenita hormei ton ethnon te, cae judaeon sun tois arcusen auton, hubrisae cae litho bolesae autus. Sunidontes, cate fugon estas tas poles, tes luca onias lustran cae durbain cae ten pericoron, ca cae esan euangelizomenoi, cae tis aner in lustrois adunatos tois posin eca theta colos ec coelias metros autu huparcon, hos ude pate peripepateque, hutos e cusin tu paulu, la luntos hos atenissas auto kai idon hoti pistin eke tu sothenai epen megale te phone anastathe epi tus podasu orthos kai helata kai periepete hoide otloi idontes ha epoiesen ha paulos epeiran ten phonein auton Luca onisti legontis hoi theoi, homoio centis anthropois catebesan pros hemas, e calunte ton men Barnaban dia, ton de Paulon Hermain, epede autos ein ho he guminos tu lagu. Hode hierius tu dios, tu ontos pro tes paleos auton taurus kai stemata epi tus pulonas enegkas sun tois oklois e thelen thuen. Acusantes de hoi apostoloi Barnabas kai Paulos diarixantes ta himatia auton es epe desan es ton oclon cradzontes kai legontes andres te tauta POIETE, kai hemes homoio pathes esmen humin anthropoi euangelid zomenoi humas apo tuton ton mataion epistrephein epiton theon ton zonta hos epoiesen ton uranon kai ten gain kai ten thalasan kai panta ta en autois hos in tais parokemenais geneais easen panta ta ethne por uesthai tais hodois auton. Kai toige uk hamarturon he auton a faken agatha poion uranothen humin huetus didus kai kairus carpaforus en piplon trophes kai euphrosunes tas cardias hemon kai tauta legontes mollis cate pausan tus oclus tu me thuen autois epelthon de apo antiocheas cae iconiu iudaioi cae pesantes tus oclus kai lithasantes ton paulon esuron exo tes poleos nomisantes auton tethnanai Cuclo santon de auton ton matheton anastas es elthen es tein polen kai te epaurion ex elthen sunto barnaba es derbain Euangelid samanoi te, tein polen ekenin, kai mathe tiu santes hecanus hupestrepsan eis ten lustran kai iconion kai antiochean episterizontes tas psukas ton matheton para caluntes em menen te piste kai hoti dia polon thlipseon de hemas eis el thein eis ten basileian tu theu Cera tone santes de autois presbyterus cat ecclesian pros iuxamenoi meta nesteon parethinta autus to curio es hon pepist iucesan. Cae diel fontes ten pisidian elthon es pamphulian. Cae lalesantes in perge ton logon katebesan es ataleian, kakethen ape plusan es antiochean, hothen esan para de dominoi te cariti tu theu, es ta ergon ha e pleurosan. Para genomenoi de, kai sun agagontes ten ecclesian, anengelan hossa epoiesen hotheos met auton, kai hoti e noixen tois ethnesen thuran pisteos. Dia tribon de ekei, chronon, uk oligon, sun tois mathetais.